mwebwe mwese mwahisemo mu kurikira radio isanganiro amakuru yo kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umunsi wahari wigiti warahimbajwe ku munsi wejo mu ntara ya Rutana umushikiranganji hajejwe ibidukikije uburimwe n'ubworozi akaba yasavye ko abantu bokwijukira guca imikobeko no gutera ibiti bibana neza n'indimo mu kugwanya inkukura turabashikana ibuhumuza mu ntara ya Cankuzo ari gisata ca kaminuza y'u Burundi cigisha ibijanye no gutunganya amatongo ngo kirasaba umwete ariko abigeme barijukira kubikurikirana kandi ngo barabishoboye murabikurikira muri ano makuru nayo bucana yandi ngaburo yo kuri uyu w'imana iza kutuganirira ku bijyanye n'akamaro ko gufungura irigi mu kanya nido nido ry'ano makuru isanganiro dasubiye kubaramutsa ibikorwa by'imigambi ibiri byerekeye gusanura isoko ya kijyambere ya gitaza hamwe n'ibarabara riva imihigo gushika mirundi byarakiriwe miliyoni majana ibiri na mirongo ibiri n'indwi ibihumbi gatanu na cumi na bitanu n'amayira mirongo inani n'atandatu yaratanzwe n'icyo kigega yongera arasubizwa amafaranga y'amarundi angana miliyoni mirongo umunani n'ibihumbi majana ane yararongejwe abari bayagenewe amadosiye majana ane na mirongo icyenda n'umunani y'amashyirahamwe yegukira amakoperative yarizwe amakonti ibihumbi bibiri n'amajana atatu na cumi yaruguruwe mu ntumbero yo gutanga ingurane ntonto ku bafise amikoro make turabandanya nano makuru guca imikobeko no gutera ibiti bibana neza n'indimo birafasha mu kugwanya inkukura bikaba byashyikirijwe n'umushyikirankanje ajejwe Gisata cy'uburimyi mu gihe hahimbazwa umunsi wahariwe igiti wahimbajwe kuri uwa gatandatu muri komine bukemba mu ntara ya rutana Icegera cy'umukuru w'igihugu nawe yasabye abanyagihugu guca ibiti babanje kubimenyesha abafundi b'indimo Deogide Rurema umushikiranganje mu byajeje harimo igisata cy'uburimyi yasavye abanyagihugu bari bitabiriye ivyo birori guca imikobeko no gutera ibiti bibana neza n'indimo izofasha mu gukingira isindimwa kuronsa imfungurwa zikwiye abene gihugu bisaba gukingira ibidukikije bidusaba kandi gukingira isi inkukura mu guca imikobeko igaterwa ko ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa tutibagiye no gutera ibiti bibana neza n'indimo eka n'ibyamwa gutyo ibyo byamwa bikazotuma bisahiriza abenegihugu mu ngaburo no kuronka amafaranga abenegihugu bashobora kuyikorako icegera c'umukuru w'igihugu yari yaserukiye leta y'u Burundi muri ivyo birori yamenyesheje ko acibonekeza abantu bagica biti ku bwinshi akabasaba kubanza kwegera abafundi b'indimo imbere yo guca ivyo biti turetse icibwa ry'ibiti harenzwe amategeko hari n'izindi ngeso mbi zihora zibonekeza mu ntara zimwe zimwe usanga birirwa baraca ibiti bitandagenda guciye aho twagomba dusubire kubakebura naho byoba ari ibiti mwene yitereye mu ishyamba ryiwe ndateza kurirarika hasi ryose ateza kujya kuraba bwanashamba kugira ngo amwereke ingene bashobora kubica badahoneje Prosper bazombanza akaba yaboneyeho n'akaryo ko gusaba abanyagihugu kwijukira gukoresha imyuka mu gukinjika mu ntumbero yo gukingira ibidukikije tujye turashira imbere no gukoresha ibindi bikoresho mu guteka haba birya bizuku canke mu gushira imbere ya myuka bakoresha bashobora kwiga gushobora gufasha no mu guteka kuko iyo myuka yashobora gukoreshwa bivuye mu mafoseptike n'ahandi kugira ngo myuka ije irafasha kujya guteka gutyo bya biti byagenda biracibwa ku murindi munini tube tubonye akanya guta turabikingira umunsi wari w'igiti watanguye guhimbaza mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi n’icyenda uno mwaka ukaba wahimbajwe ku kivugo kivuga kiti gukingira amashyamba niyo nzira irashe yo kuyasubiza itoto no kubaho neza abitavye abakoze ibirori vy'uwo munsi babanje gutera imigano n'imisuna ku nkengera z'uruzi Maragarazi ruhana urubibe n'igihugu ca Tanzania ngo biturutse ko urwo ruzi rukunze kubangamira imirima y'ibikaju vy'ishirahamwe riyingura isukari sosomo iyo guzuye Inkuru ya Karimanzira ibyigwa by'ubuhinga muri kaminuza nk'ikijyanye no gutunganya amatongo birasaba umwete no kubikunda kandi ngo abigeme barabishoboye bishikizwa n'urongo igisata ntunganya amatongo cya kaminuza y'uburundi kiri buhumuza mu ntara ya cankuzo emeline ukuri ahamagarira abigeme gukurikirana no guhurumbira icyo gisata kimaze imyaka itatu kikaba ubu gifise abigeme mirongo irindwi ku misore amajana atatu gatatu mehe kanyange yarishikiye mu cyankuzo cyose bivana ni no kwiyumva mu ico kintu ankoro ugiye muri faculty Konsili niyo nzima ari mu mwaka wa kabiri bac 2 afise imyaka 2026 aturuka mu ntara ya Muyinga tumusanza haba muri home ariko aronga umuceri imbaburi iruhande icamutumye kwiga ico gisata gitunganya kigashushanya amatongo co ngahi buhumuza nuko asanzwe yarakurikiranye ivyigwa vy'ubufundi n'ubwa mbere nari nize ibijyanye n'ubufundi kubera nize itabu niga muri agirikiriture hano rero ndabya mama waye na famiye mvamo ndaraba yuko ntoja kwiga ibujumbura nja kwiga iyindi fakirite kandi hafi ya ihari saba iyi institut d'administration et cartographie foncière bakifara kandi n'igisata ciza ciza cyane konsili abona ko abandi bigeme batotinya gukurikirana mwe n’ibyo bisata by’ubuhinga kimwe mu bibazo bafise cyo kimwe n'abandi banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi ngo nagafashanyo gateba preburse tugironka heze igihe kinini Emerine kuri akirongoye akibaza ko ivyo biharuro vy'abigeme ari bike kubera ko harabigeme badakunda ivyigwa by'ubuhinga ariko rero ngo gikuru n'umwete iki gisata ngo gitunganya amatongo harimo no kuyashushanya ibyo bita kartografi murumva neza ko harimo ibiharuro harimo fiziki. harimo n'amarojisiyeri igikuru no kubaza abandi ahandi ibintu biraza kuza igisata n'icyabo n'icy'abarundi bose ku bijyanye na preburse iteba werongoye kampus buhumuza iri mu ntara ya cankuzo yizera ko bigiye kuva mu nzira icyo kigo cy'ubuhumuza gitunganya kikongera kigashushanya amatongo ngo kiramaze kunga amasezerano na kaminuza ya kisangani amasezerano yo kwigishiriza ku buhinga bwa none ngo hari n'amasezerano kandi nk'ayo yimirije na RD University iri muri Tanzania yigisha ugutunganya no gushushanya amatongo uraca bugacana ayandi mu umuhondo w'irigi utunze insanganyangaburo zo mu bwoko bwa B indemamubiri ibyunyunyu nka zenke n'ibindi umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura k’ubwo butunzi rifise bukinga indwara nyinshi nk'iz'amaso jean paul wineza amenyesha ariko ko gufungura amagi menshi bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu bikagira uruhara mu gutera indwara zimwe zimwe nk'iyo kugumbiza uca n'andi na omeyando wayo irigi ry'inkoko ngo ritunze insanganyangaburo nka be ya kabiri n'ibindi bya nkenerwa nk'uko tubibwirwa na jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo umuhondo w'irigi irigi ry'inkoko usanzwe ari isoko ry'indemamubiri zisanzwe zikenewe ariko udashobora kwihingurira riratunze ibinure bitare geresi risanzwe ritunze insanganyangaburo hamwe n'ibyunyunyu twavuga insanganyangaburo yo mu mugwi wa a hamwe na e mbere na se ikaba birimo irafise na sanganyangaburo yo mu mugwi wa B AB ya kabiri na B ya cumi na kabiri riratunze n'ivyunyunyu nka phosphore fer zinc hamwe n'icunyyu bita iyode mbere na selenium ibyo bintu by'intungamubiri bitandukanye bikaba nabyo bifise akamaro wanashaka urashobora no kuri keka uwo mugira ugasanga ntiwapfuye neza ari nacyo gituma usanga kenshi menshi iyo umuntu akoresheje irigi asanga abantu bararibwa mu nda gufungura cyane amagi bifite ingaruka atari nziza ku magara y'abantu abahinga barerekana neza yuko gukoresha cyane amagi bishobora gutuma umuntu yamana cya kibazo cy'ingurukizi icyo bita aleriji umuntu akama uruhere umuntu ashaka na bya byo kwasamura amasinizite hama kandi gukoresha amagi kenshi nk'uko abahinga babyerekanye birashobora gutera ikibazo ku ndwara zirangwa no kunekara kw'imitsi mbere n'indwara z'umutima kuko umutima uza kurwara igihe imitsi yatangiye kononekara ntibe igitembereza amaraso neza ibyo nabyo bikaba biva ukuntu wa muhondo w'igi utunze ikinure kibi c'umurengera bita cholesterol LDL kingana n'ijana na mirongo umunani na gatandatu by'amamigaramu ubushakashatsi bwakozwe muri amerika basanze gukoresha amagi atatu gushika kuri ane mu ndwi ngo byongereza amapurusantaje atandatu mu kugwara indwara zo kononekara kw'imitsi n'iz'umutima hambavu y'izo ntambamyi umushakashatsi yongera koko ugufungura magi menshi bishobora gutuma umuntu agwara indwara yo kugumbiza kubera yuko wa muhondo w'irigi usanzwe utunze bya binure byinshi cyane n'ikindi kintu bita sufure byerekana neza yuko irigi rishobora gutuma umuntu yamana amagazi kuko amasohora umwuka amakuru yo mu makungu Ano makuru tuyarangirize muyavugwa mu gihugu ca Chad caraye kirungitse abasirikare bacu igihumbi ngo bafashe kugarukana amahoro mu gihugu ca Mali muri Minisma abasoda ba bari mu gihugu ca Mali bangana ibihumbi 16 n'amajana 5 abaturuka mu gihugu ca Chad bakaba abamaze kwasiga ubuzima bagera kuri 60 kuri igihu kuri jana na mirongo itanu n'icenda bariyo igihugu c'ubufaransa kikaba giherutse gukura abasirikare bacu bagera ku majana ane na mirongo itanu mu buraruko bwa mari kuva mu kwezi kwa gatandatu minisma yafashe ingingo yo kongereza abagarukana amahoro muri mari bangana n'ibihumbi bitatu iravye kungene ubugizi bwa nabi bwiyongereye akaba ari na hano duciye dusozerera amakuru tuba twabateguriye kuri uno mutaga ariko ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi dusozereye n'iyace kurikira nk'uko ijisho ry'icyo kinyamakuru gishikiye kuwa gatandatu itariki zitanu ku kwezi nyene ku rubuga ngo ibikorwa bisa n'ivyahagaze kuko uhasanga ibikoresho bike byo kubaka nta n'umufundi ahabarizwa amazi y'imvura abandanya atwara ivu bimvye ko barataba ikibanza ngo ariko umuntu arashobora kubona inkingi zimwe zimwe z'ivyuma zihagaze eka ngo hariho n'itangi nini ry'amazi riboneka kuri iyo shanti bitandukanye umunonotsi rurangiranwa mu makungu Francine Niyonsaba nsaba nawe avuga muri ico kinyamakuru iwacu ko nimba amezi atandatu yose aheze atakintu kiboneka kirakogwa kuri ico kigo ngo ari intango mbi cyane ku mugambi nk'uyo waringira akamaro kugwaruka rw'u Burundi ikinyamakuru iwacu candika kandi ko bitegekanijwe ko ico kigo kizokubakwa ku mafaranga y'amarundi ashika imiliyaridi zine tukiri mu by'inkino itorokanizo ry'amakuru net press rimenyesha ko umuhagarikizi mpuzamakungu w'inkino w'umurundi yatowe mu bazohagarikira inkino z'umupira w'amaguru muri afurika zizoba mu mwaka uza uwo nawe ni pacifique ndabihawe n'imana aheruka kugenwa n'ihuriro ry'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika CAF, ngo azobe ari mu bahagarikizi mirongo ibiri na bane batowe ngo bazohagarikire izo nkino zo guharanira igikombe cy'umupira w'amaguru muri afurika zizoba mu mwaka uza mu gihugu cya cameroon nete presse ibandanya yandika ko uwo pacifique ndabihawe n'imana be na mugenzi we nawe nyine w'umuhagarikizi mpuzamakungu george gato gato baheruka mu byigwa byo kwimenyereza gukoresha video mu guhagarikira inkino z'umupira w'amaguru ibyigwa vyabereye mu gihugu cya maroc kuva igenekezo rya cumi gushika ku itariki cumi na zine z'ukwezi kwa ntwara nte uyu mwaka nyene itororokanizo ry'amakuru abepe naryo ryandika ku mpanuro umuhinga mu byo kwigisha ibijyanye no kumenyesha amakuru ku bw'ikigo unesco muri Afrika yo hagati yahaye indongozi z'ugwaruka mu byigwa by'iminsi itatu byabaye kuva ku wa mbere itariki cumi na zitatu bijyanye n'ingene bazoza barahanahana makuru. Blaise Pascal Azongo yahamagariye abo barongoye abandi mu mashyirahamwe y'ugwaruka gufata umwanya wo kwiyumvira ku kamaro k'inkuru ko yoba ariyo ufatiye no kubayitanze imbere yo kuyisangiza abandi afatiye ku cyumviro cy'uko inkuru y'ukuri ikiza itanzwe kutari ko nayo ikica uwo muhinga avuga ko babigenjeje gutyo bizotuma ugwaruka gwirinda gutwagwa mu byumviro bitameze neza kandi birinde kugwa mu mutego w'ibinyoma cyangwa amajambo abibugwanko na karengo kenshi usanga amajambo abibugwanko akwiragizwa n'abo usanga batabifitiye ubumenyi duherahereze amakuru yanditse cyanditswe n'ibinyamakuru kuri Burundi eko candika ko Burundi bwaronkeje igicapo cerekana ibice byose bishobora kubangamirwa n'ibiza ico kinyamakuru kibandanya gisigura ko hari kuwa kabiri tariki 14 uku kwezi kwa Kigarama uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe aho ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'abimukira OIM ryaha ubushikiranganje bujeje umutekano ico gicapo kizofasha mu gutsimbataza uburyo bwo guhangana n'ibiza mu makomini ijana na cumi n'icenda ari mu ntara cumi n'umunani zigize Uburundi uwurongoye OIM mu Burundi yabwiye bagenzi bacu b'ikinyamakuru buhundiye ko kwico gicapo kizotuma bamenya ahantu hisangije kubangamirwa n'ibiza bagaca batanga amakuru ku mpanuka zijyanye n'imyuzurira ivuye ku mvura nyinshi ku muyaga w'igihuhusi ku bihomoka by'isi no kuri nyamugigima bagenzi bacu b'ikinyamakuru Burundi eko bandika ko gutanga ico gicapo cerekana ibice byose bishobora kubangamirwa n'ibiza mu Burundi bwose catanzwe mu mugambi tubeho neza ushigwa mu ngiro n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibyaha bimukira OIM ku buryo bungana imiliyoni ijana na mirongo ibiri n'imwe z'amafaranga y'amanyaburaya yatanzwe n'umuryango w'abanyaburaya ni no ngaha duciye dusozerera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi turangije mwateguriwe mwongera muyashikirizwa na mihaye kanyange afatikanije na francine ndeyo ku bwayo naho utaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru